Marquinhos, Marquinhos WF, o brabo de BH. Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar na raba, toma tapa. Te, te, te, te prepara na raba, toma tapa. Te prepara, para na negligência, vai Que o pai tá boladão Mas tem, mas WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara, agora, agora, na bailão, vai loira safado e bota jaca pra tremer. Toma, Quero toma, ver toma, tu balançando quando o grave bater. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, Não toma, meu talento, toma, toma, vai querer descer. Esse beat intimado que te faz se envolver sem negligência, vai. O pai tá boladão Mike, Mike, WF que te bota com pressão É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma tapão Te, prepara, na raba toma tapão Te prepara, na, na, na, na raba toma tapão Sem negligência vai o pai tá boladão Martin Marquinhos, WF Que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão Não vai loira safado e bota jaca pra tremer toma, Quero toma, ver toma, tu balançando quando o grave bater Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai Não sacanha meu talento, eu sei que vai querer descer Esse beat intimado que te faz se envolver Sem negligência vai, que o pai tá boladão Martin, Martin, WF que te bota com pressão